Sektor 3. Emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Slušate li radio? A, ne. Pa zato što isto na televiziji, na kanalima raznim, tako da sve što mogu naći čak mogu i gledati, a ne slušati. Ne slušam radio. Baš i nemam puno vremena. Da, slušam. Ne znam, zbog raznih pjesama koje volim slušati i Slušate li radio? Naravno, a kad mi je da pa poslušam pjesme. <laughs> da, da slušam šta se dešava u Hrvatskoj i svijetu i da nešto kraj mene priča. Slušate li radijski program? Da. Zato što radije volim više od televizije. E, razveseljavaju me, znam i preko dana neke tematske emisije, večernje na sto jedinici slušat. Prije sam znala slušat i plavi radio, zbog elektronske glazbe znali su ima dobar program. Sad sam onak isključivo na 100 jedinici i stu, ovaj, studentski radio kad sam u Zagrebu, kad ga hvatam. Ako je, poštovani slušatelji, dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu. Danas nam je gost eh, Ivan Krželj iz programa Muzik Fantastik, a inače jedan od pokretača radio studenta na Fakultetu političkih znanosti. Dobar večer. Dobra večer svim slušateljima. Malo ćemo predstaviti i sam program Muzik Fantastik, e, kojim komponentama i čemu se radi, a i pričat ćemo o tvom radu e, na radio studentu i općenito kako funkcionira radio student danas pri Fakultetu političkih znanosti. Pa evo za početak evo možemo sad samo ukratko predstaviti Muzik Fantastik. Muzik Fantastik, projekt, e, kao što si rekao, neformalni projekt samo ime ili samog imena možemo izlučiti, radi se prvenstveno o glazbi, koja se, nekima to može zvučati i onak čudno, subjektivno, znači subjektivno glazbi koja se meni sviđa i glazbu koju želim predstaviti putem muzik fantastika, neke segmente glazbe koje inače nisu zastupljeni na drugim radijskim stanicama, u klubovima i općenito u životu mladih ljudi pogotovo. Kako sam ja malo možda već i starija sada već generacija, čovjek koji je o glazbi saznavao, učio još od samih početaka 80-ih godina, pa to je već jedan dobar staž kojih 20-25 godina na tom području, DJingom, ono što danas zovu DJingom, bavim se isto tako već 20 godina. Želio bi prenijeti neke čudne zvukove, neke čudne glazbe, neke čudne vizije putem projekta Muzik Fantastik. Sam muzik Fantastik ovaj, sastoji se od više podprojekata. Cijela priča vezana je uz jedan website mali minimalističkog izgleda, minimalističke informacije. pokojni Bara, Ivica Baričević, pričao je u jednom momentu, još davnih dana kad smo razgovarali ovdje na radiju studentu, eh, o samom nekom događaju, eventu ne treba puno pričati, ljude navoditi nekom velikom reklamom, E, na to događanje, na taj koncert, na taj event, nego sam taj događaj, sam taj zvuk e, privući će te ljude da zavole ili da ne zavole taj sam zvuk. Kako mi, znači tu na radiju, prvenstveno njegujemo i neki čudan zvuk i radio student u samim početcima bio je radio koji nije bio baš za svakoga, mi ne furamo neku komercijalnu priču, priču koja bi mogla se dobro prodati. Tako isto i Muzik Fantastik ne prodaje neku priču koja se može predobro prodati baš za novce i nema možda i preveliki broj sljedbenika kako bi to neko očekivao nakon 20 godina, jel? Ali imamo stvarnu publiku, publiku koja voli to što Muzik Fantastik prezentira u svojim projektima, znači prepoznali smo se na istoj frekvenciji i to volimo ili ne volimo. Do, evo, dobio sam dojam e, o tjesnoj povezanosti e, Muzik Fantastik programa sa programom Radio Studenta. To se može zaključiti, zato što je sam Muzik Fantastik, e, kao Muzik Fantastik nastao nakon dosta godina proizvodnje i produkcije programa na samom Radio Studentu. Sve je ovdje na Radio Studentu krenulo, dakle, sada je već daleke 96. godine, sasvim slučajno. O tome ćemo pričati kasnije kako je nastao radio student e, i kako smo mi u samim početku... što je prije nastalo, muzik fantastik ili radio student? Prvo je bio radio student. E, muzik fantastike, evo sada prisutan četiri i pol godine recimo u javnosti, jel? On je nastao kao neka nadogradnja na cijelu ovu priču što sam radio prije. I sad se možemo vratiti na podprojekte Muzik Fantasika samoga. E, znači, vezan je u sam website, ali tu se radi o podprojektima. Evo, vraćamo se emisiji, radio emisiji koja je startala od prvog dana radio studenta, to je emisija Wave FM koja se bavi još dan danas e, nekim čudnim zvucima, znači eksperimentalnim zvukovima, eksperimentalnim soundovima, bendovima koji su više popularni, manje popularni, kako bi se to danas, današnje perspektive rekli, bendovi koje izlačimo iz ropotarnice povijesti i prezentiramo u toj prije 120-minutnoj emisiji, sada zbog nedostatka ovaj, vremena i nekih drugih aktivnosti mojih osobnih 60-minutnoj e, emisiji. Tjedno. To je emisija koja ide jednom tjedno, emisija koja ide utorkom, mijenjala je se termine tijekom postojanja radio studenta u svom programu, sada je trenutno zacementirana utorkom 21 do 22. Idemo sada napraviti jednu malu pauzu pa se onda vraćamo nakon glazbenog broja. Poštovani slušatelji, dalje smo sa današnjim gostom Ivanom Krželjom sa Radio Studenta i pokretačem programa Muzik Fantastik na istoimenom e, radiju, a i kasnije live programa koji se ovako mogu čuti. Evo tako da sad smo ono rekli da Dakle, da je sve skupa nekako krenulo sa tim e, radio studentom pri Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti i program Wave FM. Muzik Fantastiku, osim Wave FM-a i dakle, tog svog radijskog programa, ima još e, nekih pod programa pa da, u tom programu, znači u cijelom tom cjelokupnom sklopu, projektu Muzik Fantastik, znači uz Wave FM, bilo je još nekih emisija na radiju. Neke od njih su se i ugasile jer, evo, nije bilo vremena za to. To je recimo bio Dinoje Vele program koji je bio možda malo komercijalniji, samo ime koji znaju Dinoje Vele, što znači neki novovalna, neka novovalna priča se tu vrtila. A isto tako, danas je aktualan još jedan program, baš Muzik Fantastik radio, koji je isto tako ovak komercijalni, u biti nastavak onoga što je bio Dinoje Vele. Što reći, ovdje se puštaju novi bendovi, aktualni bendovi, ali specifično kod muzik fantastika, kak sam na samom početku i rekao da je to dosta i subjektivna priča, to je nešto što u datom momentu se meni recimo sviđa, znači sviđa mi se u zvuku nekog određenog benda, sviđa mi se recimo taj zvuk tog benda i ja želim prema vremenu, atmosferilijama, <laughs> prema cjelokupnom onak feelingu predstaviti taj i taj bend. Znači nismo vezani komercijalno kao što smo rekli. To je jedan potpuno drugačiji pristup radijskom programu u odnosu na klasični radijski program. Apsolutno, apsolutno znači u tim programima i VFM i Muzik Fantastik svašta je dozvoljeno. Nećemo reći ono od samih eksperimentiranja na početku kroz ne znam razne telefonske slušalice, razne, razne sprave koje smo proizvodili, znači tipa da vokali ne idu kroz običan mikrofon, nego su procesirani na razne načine, e, emisije su rađene i vođene vani u prostoru, u različitim ambijentima. Znači, volim spajati ambijent, zvuk benda emisije i sve to nekog pro, prožet na neki čudan novi način. Kako je to slušateljima uopće interesantno? Evo, taj tvoj, recimo, pristup. Pa ja se nadam da im je, da im je e, e, dosta zanimljivo, jer evo, u samim početcima imali smo jako veliku interakciju između mene kao voditelja i autora emisije i samog slušateljstva. Mi imamo sreće ovdje na Radio Studentu da smo toliko otvoreni i toliko slobodni da se mogu dešavati neke stvari u eteru koje se ne mogu dešavati možda na nekim drugim komercijalnim stanicama. Nama su znali doći sami slušatelji, kako se radio student nažalost ne čuje u cijelome gradu, a u onoj e- eri na samim početcima to je bio jedan ipak je bio jedan malo veći bum radio studenta. Znali su dolaziti slušatelji s vokmenima čisto direktno tu nas prepasti u emisiju, doći vidjeti, osjetiti, opipati te naše voditelje same, jel? DJ-e, radijske glazbene urednike. To su bile lijepe stvari, puno poklona, svega i svačega, ono, full interakcija. Znači da je radio doslovno izašao prema slušateljima, vani slušatelji su doslovno ušli u taj radijski program. Upravo. Uz WWFM, e, Dinoje Vele i Muzik Fantastik Radio još ima nekoliko programa koje si ti pokrenuo. Tako je, to su programi koji su više vezani za klubove, odnosno klubove, što reći, za ambijent, ambijentalne prostore, možda čak i ambijentalne sada već sada i u budućnosti više ambientalne instalacije koje bi trebale nastati iz svega toga, možda čak i muzik fantastik galerija u budućnosti da imamo totalnu interakciju, instalaciju nekog zvuka, nekog benda u prostoru u određenom ambijentu. To što neki programi već postoje. Postoje, evo, ja ću se reći, recimo, popularan je dosta uh, Gute Nacht Berlin, eine kleine Off muzik koji je isto nastao onak, na samim početcima istog putem radijskog programa, a onda se proširio u prirodu recimo. Prvenstveno bilo je u prirodi puno događanja, određeni bend, određeni ambijent, šuma, na pamet govorim, tajna lokacija, skrivena lokacija, 30 ljudi u šumi slušaju određen, određene zvukove određenog benda. Dakle, opet nešto drugačije nego klasični klubski pristup. Upravo to, upravo to. E, ljudi to vole ono što je nastavak Gutenach Berlina, nije Gutenach Berlin nestao, ali nastavak Gutenach Berlina imamo sada najnoviji projekt, to je projekt punog mjeseca za svaki pun mjesec, isto tako neke, izlačiti neke malo više ezoteričnije bendove i predstavljati ih u nekom novom svjetlu, u nekom novom ambijentu. Evo mogu najaviti recimo u tom kontekstu, nešto što je možda i ajmo reći komercijalno, Sljedeći pun mjesec dolazi nam 11. drugog. To će biti u jednom, neću reći i neću reklamirati u kojem prostoru, ali ćemo jedan ovoga puta stariji band, bit će to Cocteau Twinsi, to će biti predstavljeno na jedan čudan način. Ti imaš standardni sada program isto u jednom zagrebačkom... E, da, pa nećemo reklamirati prostor. nećemo reklamirati prostor, da, to je standardni program. Program koji se nadovezao na nešto što nekada bio dežavi program, koji je bio vezan uz, uz močvaru. Znači, od prvog dana močvare išao je program koji je bio dosta komercijalan u biti, plesni program, program dežavi koji isto s vremenom uh, skrenuo s te, ajmo reći, komercijalne, mainstream pod navodnicima priče, iako nikada to nije bila on do kraja mainstream priča, otišao u neke drugačije vode. I sada da bi se mm, reaktivirao prošle godine u tom jednom malom prostoru, u jednom kafeu, kak, volim raditi i po kafejima, volim raditi na što čudnijim mjestima, ovaj. samo bi bilo super dobijati te dozvole za, za, za, za, te stvari, da ne moramo baš plaćati kazne ako bi nas neko ulovio, jer nažalost kod nas u Republici Hrvatskoj nije slobodno raditi i okupljati ljude na određenim prostorima da se to ne plati, jer sve je nažalost komercijalno. A vjerujte ovo što radi Muzik Fantastik nije komercijalno, ono pod navodnicima upadi su uvijek free. Ok, hoćemo mi sad još jednu malu pauzu možda. down on pleasure. i dalje smo sa današnjim gostom Ivanom Krželjom, sa radio studenta i pokretačem Muzik Fantastik programa. Evo, ukratko smo predstavili ova prva dva dijela, e, o čemu se radi, nekih programa koji su e, bili tijek, aktualni tijekom posljednjih deseta godina, što na FM radiju, što uživo, dakle, u nekim klubskim programima. Evo sad si još samo nešto u pauzi, pričali smo o bendovima, pa da to spomenemo. Jedan od vidova još djelovanja, ajmo reći, muzik fantastika i svih ovih podprojekata je i predstavljanje, znači, novih bendova, neafirmiranih bendova, bendova koji dolaze iz onog totalnog, ajmo reći, undergrounda, Znači organizacija samih koncerata, promocije što smo imali već ono i, i od Močvara i od ovih nekih e, neovisnih terena, ja bi tako to rekao. Velim, ja se volim sve više i više povlačiti iz klubova, u neka neovisna, nezavisna okruženja. Muzik Fantastik nikada nije bio financiran, znači nije udruga, nikada nije bio financiran ni od strane grada, države, bilo kojeg kluba. Uvijek je djelovao samostalno tome okruženju koje možemo zovati klubskim okruženjem ili ja to što sada želim se više ne klubskim okruženjem. Tako se otvorile su se sada i neke nove perspektive recimo u gradu kako je Medika pripala konačno u ruke mladima za razvoj kulture i tim nekim stvarima znamo kakva je priča završila sa močvarom i njenom komercijalizacijom cijelom, jel? jer neki programi bili su čak nekomercijalni i za takav klub koji sebe vodi kao klubom za promicanje kulture, a program alternativnim podnavodnicima, da bi ljudi bolje shvatili, e, programi su bili nekomercijalni jer oni se nisu mogli i ne mogu si priuštiti večer u kojoj dođe možda samo dvadesetak zaljubljenika u neke zvukove. Zato se taj program i proširio i otišao je recimo na alternativna mjesta, ajmo reći recimo u šumu. Tako će u budućnosti, velim, evo ja se nadam sada ovoj najnovijoj suradnji koja bi trebala biti između Medike i Muzik Fantastika, Tamo ćemo nastaviti ono što je počelo jednim dijelom u Močvari, a to je predstavljanje mladih, e, još ne afirmiranih, ali i afirmiranih bendova e, za koje se nije baš čulo na ovim prostorima. No možemo nabrojati neke. Pa evo, recimo, nabrojat ćemo one koji su nastupili, recimo, a koji će opet nastupiti, recimo, video dodir iz Beograda, oni su zanimljivi po tome što imaju isto tako jednu udrugu E, udruga se zove Parafin, rade jako slične stvari. Imam mladih bendova u Hrvatskoj masu, bendova koji zvukom leže e, onome što sam isto tako rekao već muzik fantastiku, recimo mladi neafirmirani bend Larva iz Rijeke koji je svoj nastup nedavno u Rijeci, veliki i jako uspješan nastup. Onda imamo recimo jedan e, Stari band u kojem se puno recimo ne zna FOF, mogu najaviti FOF, oni dolaze isto tako iz Rijeke, Ok, mislim mi sad jednu malu pauzu pa ćemo se onda vratiti na suradnju sa radio studentom. još uvijek smo sa današnjim gostom Ivanom Krželjom sa Radio Studenta i Muzik Fantastik programa, pa evo sada da se u ovome dijelu dotaknemo ili vratimo na ovaj radijski program. Evo, pričali smo sada to nešto i u pauzi, kako si ti krenuo sa DJ-anjem, pa kako si završio na Radio Studentu. Pa da, evo, to sudbina, prst sudbine je odlučio da se 1996. godine, pred kraj 1996. godine, osnivao radio. Radio ovdje na Fakultetu političkih znanosti, a ja sam baš u to vrijeme nekako i diplomirao, inače diplomirani politolog ovdje na Fakultetu političkih znanosti, i stvarno ono nije ni mjesec dana razlike između mog onog kad sam se diplomirao i da sam baš počeo program ovdje na Radio Studentu. Ovdje trebalo i trebalo puno ajmo reći mladih ljudi koji su bar nešto znali o puštanju glazbe, o priči u eter, e, o formiranju i, produciranju radijskog programa. I evo tako te 96. godine okupila se ovdje jako, jako dobra ekipa već od samoga starta. I cijela ta priča išla je lijepo, uredno, redovno kojih 6-7 godina. No međutim, kako radio student e, nije komercijalna stanica, kako je on e, prerastao kasnije više u edukativnu radijsku stanicu, znači kao jedna vrsta alata ovdje na Fakultetu političkih znanosti, kao jedna mala škola, praktikum studenata novinarstva. Cijela ta jezgra starog, prvog onog najstarijeg programa radio studenta, ona se jednostavno tako je raspala. Ljudi su morali otići raditi neke druge stvari. Inače, bili smo svi od prvoga dana ovdje volonteri, zagriženi zaljubljenici, čudaci, rekli bi i pričali su mnogi ovdje na radiju, koji su nekad znali boraviti valtane i po 24 sata ovdje na radiju kad su se snimali, ja se sjećam, sad prvi džinglovi koji se i dan danas vrte ovdje na radiju, dešavalo se tu i bilo je tu svega i svačega, prošlo je na stotine mladih ljudi, ljudi koji danas rade u i komercijalnim medijima, rade svašta u životu, evo jednostavno to. A koliko je radio tada bio e, okrenut prema tom edukacijskom dijelu ili je bila više ideja napraviti pravi, pod navodnicima, pravi profesionalni radio? Pa da, uvijek su bile dvije struje, ajmo reći, ovdje na radiju. Znači, bila je ta jedna više off struja koja bi bila za neki pravi pod navodnicima ono program, program mi smo se uvijek htjeli fajtati sa, sa radijom 101 u jednom momentu, u glazbenom momentu čak smo i bili jači ono, to ne može niko opovrgnuti od samog radija 101 nas je uvijek kočila ta druga strana priče to je priča o slabom odašiljaču i o slaboj čujnosti. Mi se nikada, osim možda prvih šest dana kad smo se čuli stvarno u celome gradu, kada je antena bila dignuta više šest metara, a snaga je bila malo pojačana više od 300 vata, čuli smo se stvarno do naplatnih kućica Lučko, znali su, čuli smo se jednostavno u celome gradu Velim, nakon šestog dana nas su srezali, skinuli antenu, program tada nije ni emitirao jedno 14 dana dok se nisu riješile papirnate stvari i onda smo bili ovako prirezani, kako bi rekli. I ja mislim da je to i najveća šteta za radio student da se nije mogao čuti u cijelome gradu, na cijelom području. No, vratimo se onome što si me pitao, a to je priča o ajmo reći jednom off nekomercijalnom programu, programu za mlade, programe s jednom vizijom i jednom programu koji je program eh, ajmo reći naše matične kuće, a to je Fakulteta političkih znanosti, to je ta edukacijska priča. Koliko su mladi zainteresirani općenito za ovdje rad na radiju danas Dakle, izuzev onih obaveznog dijela koji imaju u okviru praktikuma ovdje u radijskoj postaji. Evo, meni se čini onako, kako sam ja ipak pripadnik ove, ajmo reći starije generacije, da je prije bilo više zainteresiranih, mladih, e, više se radilo u živo programa, bio je sasvim drugačije koncipiran program. Danas se to stvarno više pretvorilo u, ajmo reći, školu, E, fakulteta političkih znanosti, fakulteta studija novinarstva. Tu se već vidi neki, ajmo reći, generacijski jaz. Ja ipak, evo, velim, onak malo sam stariji, gledam s to jedne druge perspektive. Mladi ljudi ne čine mi se kao ljudima pokretačima da bi išli ka nečem novom, da bi se trudili, da bi napravili neki bum, radijski bum. Da li je to sveukupna kriza cijelog radija, radija kao medija općenito u društvu, jer internet je sada zavladao, zavladale su neke druge stvari, YouTube-ovi, MySpace-ovi, sama neka druga priča je danas. E, mladi ljudi imaju sasvim drugu viziju. Ali radio e, i dalje funkcioniraju u FM-u, pa i dakle evoluirao je u stream. Dakle, može se slušati u live streamu. Isto to je istina, ali e, onaj program koliko ja vidim ovdje, program koji se danas proizvodi živo, drugačije se proizvodi na drugčiji način nego kako se nekada proizvodilo. Ja to prvenstveno gledam iz segmenta, ajmo reći, glazbenog, ne toliko novinarskog segmenta, jel? Jer ja sam, evo, između oslog bio i kazan, 6-7 godina ovdje kao glazbeni urednik na radio. Današnji radio student nema glazbenog urednika, nego sami studenti, ili oni novinari, ne bili novinari, koriste se, ajmo reći, jednom bazom, glazbenom bazom iz svojih kompjutera i onda to onako puštaju ili ne puštaju u nekim čudnim listama, ne playlistama, a ja sam ipak ona stara škola, vratimo se, mi smo ipak vrtili gramofonske ploče, vrtili smo CD-ovi su onda došli, vrtili smo magnetofonske trake, kazete, onako kako se nekada radilo na radiju. Na gdje je zahtijevalo u stvari i više vremena i provođenja. Tako je. Nije se mogla Stara škola, svi znamo da je ono najveći boom da radija bio ono u 70-ima i 80-ima. Sredinom 80-ih po meni je bio onako neki boom radija kao medija u društvu. A pa danas nekak to sve odlazi u nekakve ili komercijalne vode, radio student ne, ali on je otišao u svoje edukativne vode, ali na jedan drugačiji način, pomalo automatiziran, pomalo bez duše, ja bi to rekao. Ja mislim da jednu malu pauzu napraviti, pa ćemo onda prema kraju krenuti sa ovim studentom? Ovaj zadnji blok današnjeg druženja sa Ivanom Krželjom sa radio studenta pri Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i pokretačem programa Muzik Fantastik. Evo, rekli smo kako je to radio funkcionirao i šta je radio znači u 70. i 80. godinama. Sada evo, čak smo dotakli se i toga da je radio kao medij u svojevrsnoj krizi. Pa evo, kako ti sada vidiš budućnost i tvog programa Muzik Fantastik sa svim ovim koje smo nabrojali pod grupama i općenito ovdje radio studenta? Hoće li doći do nekog širenja ponovnog eh, da, postavio se ono dosta zanimljivo i onak možemo i filozofsko pitanje sada. Kako ti vidiš budućnost radio studenta i tvog programa Muzik Fantastik u sljedećim godinama? Ako bude zdravlja, kak se veli, sloge, nadam se da ćemo uspjeti aktivirati priču ponovo, da ćemo možda zapaliti neke nove ljude studente, ajmo reći, nekoj akciji. Moram sam priznati da sam ja u jednom dijelu se malo isključio iz cijele priče i, i što možda radio i proizvodio samo emisiju Wave FM ili Muzik Fantastik. Ali sa dolaskom našeg novog e, urednika, to je gospodin Ivan Vlašić, ostvarile su se opet neke nove mogućnosti, evo. Mogu bi reći možda našao sam partnera, jer evo, jedini sam uspio ostati na radio studentu od prvih dana do dana današnjeg i to igrom slučaja što sam ostao i kao zaposlen ovdje na fakultetu. Ti već 13 godina si praktički od samog početka radio studenta si ovdje Tako aktivan, više manje, ali, ali u konstanti. I sad sam dobio ovaj zanimljivog partnera, znači to je glavni urednik radio studenta. Probat ćemo još jednom izvući radio iz krize jer kao rekli smo, stvarno radio kao medije općenito u krizi, pojele su ga ove sve stvari internetske. Ko danas od mladih, a e, stvarno pita, evo tu sam u kontaktu sa studentima svakodnevno, pitam ih ko danas sluša uopće radio. Jako malo ljudi sluša onako radio, barem mladih ljudi. Oni su, nećemo reklamirati na kojim portalima, jel? Ovaj, nadam se da ćemo uspjeti zavrtiti priču, da ćemo se spojiti konačno ponovo opet sa nekim drugim udrugama, nekim drugim e, projektima i da će sve krenuti, ajmo reći, na bolje. A ja osobno i u VVFM-u i Muzik Fantastiku nastavit ću jednostavno vrtiti svoju priču koju sam vrtio i prije 13 godina. Kakva je situacija još sa snagom odašiljača? Evo to smo rekli da je bilo nekakvih 300-350 vata i danas isto na toj snazi. Ima li nekakvih moguće planova za budućnost, na nekako pojačavanje snage i samim time širu čujnost cijeloga radija studenta? Da, pa evo, evo velim, novi urednik, e, sada ćemo krenuti i ka toj akciji, da bi, ako ne bi pojačavali barem snagu sa 300 vata, jer sa 300 vata, ali sa višom e, visinom odašiljača može biti pokriven cijeli Zagreb. Mi sad pokušavamo konačno po još jedan puta premjestiti odašiljač na neko adekvatnije mjesto kako bi mogli pokriti cijeli grad. A isto tako, mi smo otvoreni ovdje, za sve mlade ljude koji su spremni raditi, koji osjećaju da imaju ljubav i feeling e, rada na, na radiju, radiju kao mediju, da nam se priključe, da dođu sa svojim novim idejama. Znači ne moraju, biti, e, samo, ne moraju biti studenti ne moraju biti, odnosno, ne moraju biti. Nikad nismo bili striktni da će taj program biti ili samo školski ili samo neškolski. Znači, za svakoga ovdje ima mjesta za ljude dobre volje, one velim, koji imaju feelinga i afiniteta prema radiju, radijskom novinarstvu i svemu onome što se veže uz radio, vrata su širom otvorena. Puno ti hvala na ovome sveobuhvatnom predstavljanju Muzik Fantastik programa i općenito programa Radio Studenta. Hvala tebi. Evo, poštovani slušatelji, ukoliko ima zainteresiranih za rad na eh, Radio Studentu u Zagrebu, Znači ne moraju ni biti samo Zagrebčani uključeni. Evo možete se javiti na, na naš e-mail ili web stranicu dakle naše radio emisije, pa ćemo vas vrlo e, rado povezati sa našim kolegama sa Radio Student. Evo Ivano još jednom hvala, čujemo se. Čujemo se. Poštovani slušatelji, to je bilo sve za večera. Slušajte nas i dalje idućeg utorka u našem redovitom terminu od 20 sati. Do slušanja. Misija Sektor 3 održava se zahvaljujući potpore Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.